10 hodín kráčame územím, ktoré má oficiálne názov 25. február. V tých predchádzajúcich dvoch hodinkách e, sme si priblížili aspoň čiastočne životné osudy jednotlivcov, ktorí tento deň mali či už ako narodeninový, alebo ako deň odchodu. A ešte tam predsa zostalo niečo, čo si dovolím povytiahnuť až v tejto chvíli, to znamená v úvode 370. vydania relácie s názvom Tajomstva zdravia, ktoré by sa dali odštartovať aj ďalším textom Jana Štrasera ako nového oslavenca a jubilanta tohto dňa, pretože pesnička Vonia kakao, <laughs> môj obľúbený hit, aj v rámci nášho rozprávania sa s Petrom Planietom, ktorého mám v tejto chvíli na telefónnej linke. Dobrý deň, želám. Dobrý deň, dobrý deň, pozdravujeme Banskú Bystricu a poslucháčov. Takže vonia kakao tou tmou. To by bola pesnička, ktorá by nám pasovala, nie? Uh, áno, pasovať, pasovať by pasovala, len keď ľudia si uvedomia, že kakao je stimulant a samozrejme je taká chuťovka, len v dnešnej dobe, keď zoberieme toho, kakao sa extrémne zhybridilo, lebo tak niekto si povie, ja jem čokoládu a čokoláda vychádza z toho, že tam je, nebol nejaký podiel kaká a keď ja som videl, ak si, ak si niekto pamätá, že na Angeliku. No jasné. A tak, Žofreja. Áno, tak ona tam robila také kakaové kaviarne. Ona mala čokoládovne. Že, áno, že čokoládovne. A keď to tam všetci pili, tak fuj, to je horké, ale dobré. Čiže zoberme si, že dneska ľudia, keď im poviete, že mali by ste jesť, keď chcete kakao a čokoládu, tak mali by ste jesť 100% no fuj, tá sa nedá jesť, tá je extrémne horká. No tak vrajem, veď vy nejete čokoládu, potom viete cukor a v určitom pomere toho, toho kaká. No a samozrejme z pohľadu diagnostiky, tí čokoládoví, to je o srdcovo systéme, a tí ľudia potom majú slabšie tieto orgány. No ale nemusí to byť dnes prajamo o tomto nápoji, pretože mne v súvislosti s dnešným dátumom ešte vyskočilo jedno celkom zaujímavé meno a keďže tu často riešime aj veci tohto charakteru, tak eh, si ho dovolím predložiť Neviem, či poznáte pána, ale on už nežije samozrejme od roku 1969, od posledného januárového dňa, ale toto bol jeho narodeninový deň a oficiálne teda prišiel na svet ako Mervan Šeriar Iráni. Neviem, toto vám asi nebude nič hovoriť, že? Nie, to mi nič nehovorí. To bol taký indický mystik a duchovný majster, e, ktorý v roku 1954 verejne oznámil, že je avatára veku a hlavne on sa teda dostal k menu, ktoré v preklade znamená súcitný otec. Ako 19-ročný sa údajne stretol s jednou sveticou, takou staršou, ktorá ho poboskala na čelo a spustila proces jeho údajnej duchovnej transformácie, ktorý trval 7 rokov Stretol sa aj s ďalšími duchovnými učiteľmi, ktorých označil za piatich dokonalých majstrov. No a pred začiatkom svojho takého verejného pôsobenia sa usadil a začal vyučovať. Jeho prví žiaci mu dali meno Meher Bába, čo teda znamená v preklade súcitný otec. Je vám to už o niečo bližšie toto meno, alebo tiež je to veľká neznáma? Nie, zatiaľ. Tak ja sa Dobre. moc eh, do týchto ako keby duchovných smerov a tak, že by som išiel na, do Indie, toto ma nikdy tak neťahalo, mňa vždy tak ťahalo v podstate ten smer, e, čo sa týka čínska, čínska medicína a mm. majstri, lebo mňa vždy fascinovali bojové umenia a v podstate tieto ako keby jogové smery, oni sú viac také pokojové. Mm -hmm. Yoga je taká dýchacia, pohybová. Samozrejme, je tam aj power yoga, teraz s tou jogou sa robia rôzne také, že úpravy, a že sa robí rôzne také typy jogy, už dneska môžeme vidieť, ale mňa vždy fascinovali tie schopnosti tých majstrov, tá dynamika toho tela, tá rýchlosť, obratnosť a to, čo oni s tým telom dokázali a samozrejme aj aké schopnosti, zručnosti mali. No a samozrejme ten druhý smer je, teda jedna je Čína, druhá je India a samozrejme taký tá tretia oblasť, tam máme šamanov, že to sú také tri miesta, kde v podstate tí ľudia pracujú s takými, že sa hovorí, že nadprirodzenými schopnosťami, ale ono to nie je nadprirodzené, ono to je len o tom, že či človek kráča po tej ceste a chce pochopiť život ďalej, alebo či chce žiť taký ten priemerný život. Ja ho spomínam aj preto, lebo on sa rozhodol pre jednu takú netradičnú vec. 10. júla, už je to 100 rokov a jeden pomaličky, v 1925 že až do konca života bude zachovávať mlčanie deň predtým na otázku, že ako bude svojim žiakom odovzdávať učenie, keď teda nebude rozprávať, tak povedal, neprišiel som učiť, ale prebúdzať. Neskôr potom počas jednej cesty na západ podal ešte ďalšie vysvetlenia v štýle, že to, čo je skutočné, je dávané a príjmané v tichu a ak nepočuť moje ticho, na čo by boli dobré slova. Dokonca o dva roky neskôr prestal aj písať, s výnimkou teda podpisu a komunikoval za pomoci abecednej tabulky, keď ukazoval na jednotlivé písmená a v roku 1954 potom opustil aj tento spôsob komunikácie a už to bolo len o gestikulácii a dlhé obdobie trávil v ústraní, často dodržiaval pôst a tieto obdobia striedal potom s putovaním, verejnými vystúpeniami, charitatívnym pôsobením a pomáhal aj malomocným, chudobným a duševne chorým. Dokonca e, v istom období cestoval inkognito po Indii, a viedol to, čo nazval tzv. novým životom. Mal aj nejaké tie automobilové nehody e, v 50. rokoch, takže jeho chôdza bola potom veľmi ťažká a aj keď mal množstvo pozvaní, e, tak e, sa snažil niečo riešiť, niečo nie. Poukazoval dosť často na problém s drogami e, v západnom svete, na falošné presvedčenie o ich duchovnom úžitku, No a neskôr, keď teda zomrel v tom januári 1969, tak sa jeho hrobka stala takým medzinárodným pútnickým miestom. Určite príbeh, ktorý by bol veľmi zaujímavý, keby sa napríklad aj sfilmoval. No určite takéto napríklad ľudí vždy fascinujú osoby, ktoré si vyberú iný smer. To znamená, keď ste iný divný, Čiže keď to tak normálne ľudia povedia, že on je iný alebo divný alebo nenormálny, tak uh, začnú priťahovať to pozo tú pozornosť. A veď zoberme si, že Wim Hof, keď objavil metódu a začal šíriť metódu otužovania, tak aký bol divný a teraz proste celý svet nejakým spôsobom sa snaží otužovať a viem, že napríklad v Čechách on sa volá, neviem, či Jozef, ktorý urobil Guinnessov, uh, e, zápis do Guinnessovej knihy rekordov a vydržal v plánku 9 hodín, neviem, či 40 minút plus minus, čo je proste obrovské, že člo, ne, bežný človek umiera pri minúte, keď je v plánku, to je taká tá doska, že ste na E, ruky máte položené na zemi, na, čiže je to tá, na lakťoch, ste opretí, trúb je ako doska a ste na špičkách. No a takisto teraz veľa ľudí ho vníma, zachytáva, že wow. A toto je u nás ľudí ako keby také špecifické, ale pritom všetci, všetci máme tieto schopnosti, zručnosti, ale nám bráni len jedna z vecí a to je naša ľudská lenivosť, ktorá spôsobuje, a vlastne na čo by som to robil? Pozri, aj tak sa to nezlepšuje, aj tak to ide veľmi pomaly, aj tak, aj tak, aj tak. A to sú také a, kvákania okolo toho a potom, keď vidíme takéto niečo výnimočné, tak si povieme, že wow. No a čo je zaujímavé určite na ňom, každý človek by mal raz za čas urobiť tak, že minimálne deň ticha, že nerozprávať. Ale nie, že žena ma nasrala, dám si deň ticha. <laughs> Neváš sa? Nie. Áno, nie, teraz, teraz mám jogovú seancu, budem 24 hodín sa s tebou nerozprávať, budem ticho, teraz trénujem, alebo naopak žena to povie mužovi. Toto nie je až taká cesta, ale reálne prázdne reči a prázdna komunikácia a, a stiažovanie sa ľuďom a rozprávanie o bolestiach a o trápeniach človeku nezabezpečí tok energie, skôr spo, spôsobí, že sa spotrebováva obrovské množstvo energie. No a my všetci chceme žiť nejaký kvalitný život, ale neuvedomujeme si jednu vec, že my prirodzene si spotrebujeme sami tú energiu bez toho, že by nám ktokoľvek sa musel pričiniť, ale zase tí partnery v tom stehu povedia, no ale keby ma Fero nevytáčal, tak by som jasné, že žila dlhšie, ale ten somár tu vždy príde a robí toto, alebo táto, hen také, lenže to nemá na to vplyv okolie. Vy sa môžete rozhodnúť, ako budete reagovať v tej danej situácii, lebo je taká mudrá veta z psychológie, sa hovorí, že ty máš pravdu a ja mám pokoj. To mám od jedného psychológa, takže tá veta sa mi páči. A ja zbytočne nevstupujem do takýchto rozhovorov, kde vidím, že ten človek cez ego pretláča svoj názor, kde manipuluje. A na čo? Na čo ho presviečať? Veď on má jasné, jeho pravda je jediná a nemá iný oteň ani inú možnosť, musí to byť tak. Tak poviem, jasné, to je zaujímavý názor. Popremýšľam a, a nemusím mu hovoriť, že to vôbec úplne tak nie je a nepotrebujem k tomu spotrebovať energiu. Takže keď niekto chce, tak určite tak ako máme napríklad pôd, že občas alebo raz do týždňa by si človek mal dať deň, že tomu tráveniu odľahčí ho a nebude jesť, a takisto by sme mali na našej kvákačke dať priestor, aby bola deň v tichu napríklad a zistíte, aké to je ťažké, že nekomunikovať a neotvárať ústa, ale zároveň si treba uvedomiť, že vďaka tomu, že je človek v tichu, tak ušetrí veľké množstvo energie a e, takisto šetrí energiu sleziny lebo veľké rozprávanie a hlavne také prázdne rozprávanie obrovsky vyčerpáva vašu slezinu. Takže samozrejme potom človek má chuť zas na čokoládku a tak ako sme v úvode hovorili, ľudia si kúpia mliečnú čokoládu a myslia si, že jedia čokoládu a sme v začarovanom kruhu. Tá čokoláda oslabuje slezinu, ja potom E, možno viac chcem rozprávať, alebo a mám viac prázdnych rečí a viac sa oslabuje slezina, až jedného dňa zrazu mne netrávi a nejak ťažko, vie, som mohol pár rokov dozadu jesť všetko. A toto sú procesy, ktoré sa v tele dejú a väčšina ľudí si ani neuvedomuje, čo s čím je poprepájané, ale my by sme to mali vedieť, mali chápať a mali tomu rozumieť. Tak hlavným pokušiteľom u nás je túžba po niečom, a ešte jeden z takých odkazov tohto pána, Meheru Bábu, e, je aj citácia slov Nič nežiadajte a všetko dostanete, neprechovávajte hnev voči nikomu, iba voči vlastným slabostiam, voči nikomu neprechovávajte nenávisť, iba voči vlastnému chtivému ja, a chcete sa stať čoraz tolerantnejšími a spravodlivejšími. A toto je stále niečo, čo len tak lieta vo vzduchu. Mnohí začnú tlieskať a prípadne, keď sa to niekde objaví ako text, tak dajú páčikov, ale vo vlastnom živote, že by to začali realizovať, to je neskutočná bolesť, aby to niekto dokázal. No jasné, lebo to najsil, ten najsilnejší človek nie je ten, kto zvíťazí nad druhým, ale sa sám nad sebou. A keď sa dnes spýtate ľudí, že aké majú slabosti, tak zrazu zistíte, že to je normálne takže Tatrovka, no takou čokoláda, kávička, chlebík, mesko, také, uh, toto, proste telka, noviny, politika. Proste tí ľudia sú závislí na rôznych úrovniach a pritom tie závislosti by si človek mal vytvoriť na takých tých dobrých veciach, že čo ja viem, vyčarujem človeku úsmev alebo pochválim ľudí, čiže ísť tým opačným smerom, ako väčšina ľudí ide a potom sa čudujú, no tomu sa to hovorí, alebo tomu sa to hovorí, keď toto robí už 10 rokov, ale každý človek má právo kedykoľvek sa rozhodnúť, a povedať si, že ja chcem zmenu. Čiže ktokoľvek napríklad počúva túto reláciu a môže sa pozrieť na svoj život, môže sa pozrieť na svoje vzťahy, môže sa pozrieť, a, ako pristupuje k svojim deťom a je jedno, aké tie deti sú, tak by mal si povedať, že wow, a teraz dobre, stanem sa lepším rodičom, lepším manželom, lepším zamestnancom. To je jedno, že vás šéf nezaplatí. To je jedno, že vám manžel, manželka nadáva do, do niekoho a do niečoho. Aj tak buďte lepší človek, lebo to, ako sa správajú iní, vy neovplyvníte. Vy ovplyvníte len to, aký ja budem človek, tak ako to bolo teraz pred chvíľkou povedané. Ďalšia vec, ktorá sa dá spojiť s 25. februárom, neviem, či ste niekedy ochutnali, je to mušľová polievka. Poznáte? Tak mušle, ja som jedol veľa vecí, ale tým, že e, my sme moc necestovali a tým, že ja pochádzam z Oravy, z piatich detí, takže takéto ako keby, že ja hovorím, ja prvýkrát som bol pri mori, keď som mal, čo viem, 30 alebo 32, to už si ani nepamätám, ale to nebolo, že ako dneska, že dvojročné dieťa pri mori, lebo to môže si dovoliť každý, to v podstate my v tej dobe sme si toto dovoliť nemohli a samozrejme aj keď som potom vyrástol, tak ja som si musel sám zarábať na to. To všetko, čo mám, ja som nedostal od nikoho ani euro, že by mi dal žena, tak tu máte, pán Planeta, že tu máte 200 tisíc eur a robte dobré veci pre ľudí. Nie, čokoľvek som vybudoval, tak som vybudoval z toho, čo som si zarobil a každé, každé euro, čo mám, tak som si vybudoval a aj firmy, ktoré mám, tak mám priateľov alebo zákazní, oni boli naši moji zákazníci, potom sa stali priatelia, s ktorými sme vytvorili nejaké firmy a spolupracujeme na tom, aby fungovali, ale nikdy nebolo o tom, že niekto mi prišiel a dal dar, že 100 tisíc eur a teraz pracujte a podnikajte. No a takisto to bolo aj s dovolenkami, čiže ja keď som vedel, že OK, môžem si dovoliť ísť na dovolenku a mám na to ísť do zahraničia, tak som išiel. V dnešnej dobe ľudia si kupujú veci a naši predkovia hovoria, hovorili, že obleci iba takú košelu, na ktorú máš, ale zobrať si úver na dovolenku je čistý úlet. Zobrať si úver na darčeky je čistý úlet. A tým, že to ľudia vidia, že pozrite, tuto je taký svet, tuto je také, ale keď na to peniažky nemám, tak dobré, more je more, ale môžem ísť na Zemplínsku šíravu, alebo môžem ísť na Oravskú priehradu, alebo môžem ísť na Liptovskú Maru. V podstate tá voda není slaná, no keď chcem, no tak si môžem na jazyk dať sol a, a v ústach... Aj do vane, do vane si môžete dať vodu a do toho sol a máte morskú. Áno, áno, a niekto povie, no, somár, to, to si myslí, že to je more, ale vy si potrebujete uvedomiť, ak sa ja mám kvôli tomu, že idem niekde zadlžiť, tak to nie, nemáte zdravý sedliacký rozum, lebo uh, prirodzene, na čo si vytvárať bremeno, čiže vy si oddychne. Niekto povie, že ja si na dovolenke oddychnem. Ukážte mi Slováka, ktorý si na dovolenke oddychne. Ako si môžete na dovolenke oddychnúť, keď dovolenka je o tom, že väčšina ľudí je preťažených, na dovolenke sa prežierajú s prepačením, sú tam švedské stoly, pijú, proste chlastajú. Ano, a jediná, sú na dennom áno, poriadku. Jediná vec, čo im niečo prináša, je ten vzduch a to more. Ale hovorím, keď ste na Liptovskej mare, tak tam tiež máte super vzduch, mm. nemáte tam tú sol, ale hovorím, toto sa dá implementovať ľahko do úst trošku soli, li, li, lognete si z mary, premiešate to v ústach a poviete, o, napil som sa morskej soli, ano, či mnohí vody. ešte aj cestujú ďaleko na tú dovolenku a potom pri návrate domov si povede, no ale teraz by som potreboval ešte ďalší týždeň, aby som sa zregeneroval. Áno, no a potom tam do toho vstupuje presne, že nejaký posun časový a do toho vstupuje uh, jedlo, ktoré tam jete, vodu, ktorú tam pijete. Si zoberme, že v Chorvátsku nikto nepije vodu z vodovodu, ale nikto si neuvedomuje, že z tej vody, z ktorá tečie z vodovodu, oni vám varia. A samozrejme Chorvát, e, ktorý tam žije roky od detstva, tak jeho organizmus je na to prispôsobený, ale vaše telo nie. Mm. Takže tie mikroorganizmy alebo nejaké patogény, ktoré vám tam do toho tela vstupujú, tak zase to telo musí s tým bojovať. Takže väčšina ľudí je presne tak, ako ste povedali, že on sa vráti z dovolenky a povie, aby som ešte týždeň potreboval, alebo koľko, niekoľko dní, alebo tri dní. Ja verím, veď, ale vy ste boli na dovolenke, alebo na túre, alebo rúbať drevo v lese, že tomu nerozumiem lebo po dovolenke, keď sa vrátim, tak prídem do roboty prvý deň a všetci by mali povedať, že wow, ty ako žiariš, ty koľko máš síly, aký máš výkon, no jasné, ty si bol na dovolenke. Ale ja som zatiaľ takého Slováka nestretol, väčšina príde rozbitých, ja viem, tak na čo tam? A ešte za to platíte, že chápete, že to keby som išiel k Mare a tam si láhnem, a op, opalujem sa na slniečku v lete, tak ne, ma to tak nerozhádza, ako ma dokáže rozhádzať takýto výlet a teraz ľudia, že idem na Bali, malé divy. No jasné, vidíš, ale potom niekedy z malé divy stačí, keď sa niekedy pozriete do spálne a, a vidíte... No hej, ale tam je Mara. <laughs> Áno, áno, Mara divá. Liptovská. Áno. Liptovská Mara v spálni, tak radšej idem pozrieť malé divy. No, alebo áno, áno, alebo otvoríte a tam je Ferko s malým divom, takže... <laughs> Malý a divý. No, áno, áno. Ale spomínal som teda tú polievku e, mušľovú, lebo 25. február je v Spojených štátoch štátoch ofici neoficiálnou, teda je to oficiálne neoficiálny deň tejto tzv. krémovej klasiky a na to treba slaninu, zemiaky a čerstvé mušle údajne a že je to dobré podávať v kváskovom bochníku, čo je taká klasika niekde v San Francisku a taká, taký slogan, že dnes sa na dietu nehráme, ide o sviatok, tak si doprajte. <laughs> No, no, hovorím, ja mušle lesom nejedol, lebo samozrejme dneska už sa k ním môže dostať ktokoľvek a ja v tej dobe, keď som mesko papal, tak v podstate k tomu moru som sa nedostal a v tej dobe to nebolo také, že to môžete kúpiť na Slovensku bežne v obchode. Dneska už kúpite hocičo, aj mušle na Slovensku. A tým, že ja nie meso, tak v podstate tá, táto potravina mi ušla, ale samozrejme keď je človek pri mori a napríklad dcera má rada morské plody, takže tá už jedla čokoľvek, aj samozrejme mušle. No a mušle, keď sa budeme baviť z toho výživového hľadiska, tak sú takisto veľmi silné, čo sa týka obličiek a, a vitality toho tela, len otázka je, aká je kvalita, že keď sú to mušle, ktoré kúpim dovezené, mrazené, a oni sú v mrazáku niekoľko mesiacov, tak vy do tela síce dostávate nejaké výživné látky, ktoré vitalizujú tie vaše, ten váš organizmus, ale ten chlad, ktorý tam dostanete, tak tie, tú slezinu a obličky vyčerpáva. Aj keď si ich ohrejem, aj keď si ich rozmrazím, nikdy nedostanem ten efekt, ako keď to je v krajine, kde je to čerstvo vylovené a urobené, Takže keď už chcete experimentovať, tak platí jedno pravidlo, že v podstate skúšajte tie potraviny čerstvé. Nie je to, čo dneska my máme moderné, že ľudia majú pomaly väčšie mrazáky ako chladničky, lebo čo by tam spra skladovali. Mm. Oni teraz potrebujú, kúpia si mrazené mušle, mrazenú pizzu, mrazené meso, mrazené, mrazená zmrzlina, proste všetko kúpite dneska, mrazený langoš, mrazený vypražaný sir, dneska kúpite všetko mrazené, mrazená zelenina. A ten človek sa potom čuduje, ja nerozumiem prečo, v 60 ma všetko bolí, prečo som taký unavený, prečo mi chýba energia, Evrem, no vedia, ale vy nemáte žiadnu vitálnu energiu z jedla. Vy jete prázdne, mŕtve potraviny. A z čoho chcete získať energiu? Z toho, že niečo zamrazíte, ako do mrazáku by malo ísť jediná potravina a to je meso, alebo keď niekto občas je chleba, tak chlieb tam môžete dať, ale nič ostatné by tam nemalo ísť, lebo meso zviera, keď zabijete, tak začína hniť. Čiže tam prebieha hnilobný proces a tým zamrazením zastavíte ten proces hniloby mm. a rozkladu, ale všetko ostatné, čiže je veľa ľudí, ktorí napríklad majú slabé obličky len preto, že ma, jedia čučoriedky z mrazáku, alebo niekto si kupuje mrazené a, o, o, ovocie sušené mrazom, takže to zase nie sú také ideálne potraviny, ktoré by mi dali z dlhodobého hľadiska vitalitu. Tak to je také klasické, prídete domov, kde máte darobného partnera, ktorý tam doslova hnie a keď prídete a prichytíte ho pri niečom, tak tiež ho vlastne na chvíľku zamrazíte Áno. A v tom hnilobnom stave <laughs> chvíľočku zostáva v stabilizovanej polohe. No, kedysi e, to bolo o tom, že keď sa niekde človek pobral do cudziny, tak väčšinou chodil pešo, poznáme to, cez hory, cez doly a asi to aj v prípade takého prechodu na stravu v ďalekých krajinách bolo ideálnejšie, lebo než ste sa dostali niekde do Indie tou chôdzou, tak ste v podstate jedli len to, čo bolo danosťou toho, ktorého kraja. Teraz je to veľký skok, keď vás lietadlo za pár hodín dostane e, na iný kontinent a hneď ochutnáte jedlo tej, ktorej krajiny a destinácie. Asi naozaj bolo ideálnejšie postupne sa dostávať do tých priestorov a postupne jesť a ochutnávať jedlo vždy tam, kde sa človek zastavil. No jasné, vidíte, a tu máte sedliacký rozum, ktorý teraz ste pekne tak popísali, lebo vy keď ste išli napríklad, že a, zo Slovenska do Chorvátska a pešo, tak to telo sa prirodzene každým tým kilometrom prepínalo. Aklimatizovalo a sa práve na, tú, na to miesto, tak. kde sa nachádzal človek. Ale dneska e, na Vianoce e, je na Slovensku minus 15 a vy letíte na, na Bali, kde vaše telo je úplne v strese a v šoku, že kde som sa to dostalo. Veď doteraz som jedla ta, ťažké tučné jedla, lebo vonku bolo minus 20 a teraz zrazu teplo, zla, zrazu niekto začína jesť ovocie, že čo sa, dia, čo sa deje? To je ako keď máte rozprávku o Maruške a 12 mesiačikoch, že zrazu začalo kvitnúť, že naše vnútorné orgány nemajú oči a mozog ne, nehovorí orgánom, že počúvajte, o, p, išli sme na Bali, takže meníme režim z tohto výrobného procesu že ako automobilka, že teraz z výrobného procesu, že vyrábame Hyundai, napríklad auta, tak prechádzame na bicykle, lebo vonku je teplo, alebo zo zimný bund, teraz preklapame výrobu na kraťasy, lebo vonku je teplo, čiže mozog neinformuje a nedáva tieto impulzy orgánom, tie orgány reagujú podľa toho, aké tie potraviny jete a oni reagujú nejakým spôsobom, že keď vidia, že určité typy potravín príjmate a zase prirodzené je, že keď telo cíti chlad, tak to neriadi mozog. Si zoberte, že vy stravovanie nemáte riadené hlavou, aj keď veľa ľudí si myslí, že to má riadené hlavou, a, lebo keď ľudia chodia na konzultáciu, tak si neuvedomujú, že orgány riadia vaše stravovanie lebo ľudia, keď majú slabé pľúca, hrubé črevo, tak idú po napríklad um, rýži, koreňovej, cibula, cesnak, ale keď to telo je, alebo tie orgány sú dlhodobo slabé, tak to telo začne priťahovať mlieko, brinzu, chleba, v podstate všetko, čo deštruje ten orgán a tým pádom, lebo ten orgán si povie, keď ochoriem, tak sa o mňa budú starať. Lenže potom nastupí le lekári alebo nejaké doplnky a ja sa snažím vykrývať tú slabosť toho orgánu. Poďme pozrieť teraz korešpondenciu našich poslucháčov. Máme tu nejaké otázky. Miška poslala dve témy. Prajem pekný deň. Som veľmi rada, že robíte túto reláciu a touto cestou by som sa chcela opýtať, e, či sú rôzne spôsoby na určovanie elementov podľa dátumu narodenia. Na základe dátumu mi na stránke Elementy zdravia vyšlo, že som element jinova Zem, ale keď som na internete hľadala určenie elementu podľa dátumu narodenia, tak mi vyšlo, že som buď element drevo alebo oheň. Ako to vlastne je pri určovaní elementov podľa dátumu narodenia a zároveň by som sa chcela opýtať, či pri narodení sme element podľa dátumu narodenia a potom sa v priebehu nášho života zmení náš element podľa momentálneho stavu na iný element? No, toto je najčastejšia otázka a, a odpoveď na to je vždy identická a rovnaká. A čo sa týka keď z, e, z ktorej úrovne sa bere hlavný element. Hlavný element sa bere z dňa narodenia. Čiže máte deň, mesiac, rok a každý rok, napríklad keby ste sa narodili 4.5., tak nebudete mať identický element a ako máte napríklad v tomto roku, tak budúci rok budete mať iný element, že to sa neopakuje, že v ten istý deň v roku je vždy napríklad, ako ja som 4.5., že je tam Jangovikov. Nie, toto sa mení. A na to eh, je nastavená aplikácia, ktorú máme teda na stránke Elementy zdravia, cez ktorú si to vie človek prerátať a sú tam bezplatné testy, takže ten hlavný element si viete vyrátať. Väčšina ostatných uh, webov prerátava element z roku. To znamená, keď ste sa narodili v roku 75 eh, ako ja, tak tam je jinové drevo. A teraz každých 10 rokov nastupuje jinové drevo. Čiže zoberme si, že každý, kto sa narodil v roku napríklad 85, druhý element tam bude mať určite in drevo, ale to sa neurčuje, že už potom druhý a tretí element sa neurčuje, že či to je in alebo yang. Určuje sa to, že je to uh, drevo. Čiže 85, 95, 2005, 2015, 2025, tam všade ten druhý element skočí in drevo a toto je to, čo robia feng shui stránky, že si ľudia pozrú a podľa tohto mne vyšlo, že som napríklad inová voda, alebo ja, e, zem, alebo také, len to nie je správna definícia. Prečo? Lebo zoberte si, že keď tam je jangový oheň, viete si predstaviť, že v jednom roku sa narodia všetky deti a sú to jangové ohne, že pani učiteľky by, normálne to som teraz s jedným klientom sa bavil, že, lebo to tiež padla táto otázka, že ako to je. A vysvetlil som mu toto, a hovorím, viete si predstaviť, že v roku napríklad, ako som ja narodený 75, nebolo by tam in drevo, ale bolo by tam Jang oheň. a teraz všetky deti v tom roku, ktoré sa narodili, sú Jang Oheň, veď učiteľky by skákali z okna zo školy a, ke, a tie, čo by boli silné, aby nevyskočili, tak tie Jangové ohne by ich vyhodili. Veď v podstate školský systém by sa zrútil lebo Jangový oheň, vždy v každej triede máte tak 1, 2, ale teraz si predstavte, že tam máte 30. Veď učiteľky by zomierali a učiteľia na infarkty. A preto, preto príroda to zariadila tak, aby sa ľudstvo nezabíjalo samé a nevyhynulo. to zariadila tá evolúcia, alebo Boh, alebo vyššie ja, to je jedno, ako to nazveme, tak to zariadili tak, že aby to celé fungovalo, aby sa to celé prepájalo, aby nikto nebol dokonalý na tomto svete, aby každý mal svoj plus, mínus, aby mal na čom pracovať. Takže z pohľadu vás, keď chcete vedieť, aký som element, tak si pozrite stránku Elementy zdravia, tam sú bezplatné testy a tam vám určí presný element. Samozrejme, ak máte a neviete hodinu, tak viete, že plus minus je to takto. Ak viete presne hodinu, no tak vám to na hodinu určí, lebo tá hodina niekedy môže ovplyvniť, že to môže byť aj iný element, lebo sa to môže v určitom momente preklápať. Mm. No a toto je vaša vlastnosť. To je ako, ja mám hnedé oči a nemôžem ich mať modré. Takže toto sa vám nemení, Jediná vec, ktorá sa vám vie meniť... To sú červené, vína... červené oči. To, to... Áno, červené oči po <laughs> borovičke. Alebo modré oči, keď dostanete nakladačku, tak... <laughs> Áno, to máte aj okolo oka modré. Áno, ale zase časom, časom sa to opäť vráti do toho istého otieňu, aký máte. <laughs> Takže reálne vaše, e, váš hlavný element sa nemení a keď na sebe pracujete, tak ľudia to nemusia vedieť čítať, ale kedy sa to vždy prejaví, keď vám klesne energia. A keď vám klesne energia, tak ohne sú pichlavé, útočné, sťahovačné, a môžu vyplakávať zemičky, keď im klesne energia, všetkých zachraňujú, lebo bezo mňa by svet neprežil, kovy sú uzavreté, chladné, vody sú vo svojej hĺbke, premýšľajú, analizujú a drevo, keď netvorí, je rigidné, takže proste je deštrukčné, hľada koho, koho by zranil, ublížil. Takže ten element vždy v tej ako keby slabej energii sa načisto prejavuje a málo kto toto vie zmeniť. Viete to zmeniť iba keď na sebe pracujete. Čiže ja som Jangovikov a mňa málo kto dokáže načítať, že som kov. Iba v niektorých situáciách povie, aha, dobre, tak toto zvládate. Hmm. Ale za normálnych okolností, aby som mal byť studený, chladný, nepríjemný. Čiže keď vidím, že napríklad ľudia nerobia, poviem, hlupáci, leniví, Slováci, na čo ja im budem pomáhať? proste kúpim tento paralizer a keď bude chcieť niekto zmenu, tak ho budem premasírovať debila lenivého. <laughs> Čiže takto sa vie správať Jangovikov, keď má nízko energiu a keď ho zraníte. A toto sa nedá ovládať, lebo to je v podstate nastavenie vášho tela, mysle, a samozrejme, keď pracujete na tej duchovnej úrovni, viete sa dostať do štádia, že vás ľudia nevedia čítať a môžete byť akýmkoľvek elementom, hmm. ktorý chcete byť. Čo sa týka, čo sa ale mení, a to je druhá úroveň, a to je zdravie, Čiže zdravie takisto máte poskladané do jednotlivých elementov, čiže kov sú pľúca hrubé črevo, voda sú obličky močový mechúr, drevo je pečen so žočníkom, oheň je srdce tenké črevo, zem je žalúdok, slinivka, slezina ale tieto veci a tieto orgány si môžete posilniť a tie slabosti si môžete podporiť a nemusí sa vám to prejavovať. Ale nikde nie je napísané a nie je to preložené, že keď som jangovikov, tak ja musím mať problém s pľúcami a hrubým črevom a máme z potraviny na element kov. Toto s tým nemá nič spoločné. To je vlastnosť a zdravie si viete vždy definovať podľa toho, aké sú prejavy a to zdravie sa permanentne mení podľa toho, ako sa o seba staráte, ako to telo preťažujete, zaťažujete. Áno, stáva sa, že ľudia vás nevedia čítať, ale vedia o vás písať a všeličo možné. No a keď sa ešte element nemení, alebo mení len veľmi ťažko, napríklad element drevo, to je v situácii, že ním kúrite ale veľmi ťažko prejdete na uhlie alebo plyn. Asi tak, no. takže uh, <laughs> ne, ne, nedá sa to týmto Áno. transformovať. Druhá otázka. Pri určovaní elementov je jedným z kritérií aj preferovaná farba, ktorou sa obklopujeme a ktorá je nám príjemná a chcela by som sa teda opýtať z tej opačnej strany, ak nejakú farbu nemáme radi, a vyhýbame sa oblečeniu a všetkým doplnkom danej farby, je možné z toho tiež niečo vydedukovať, napríklad keď niekto nemá rád červenú farbu, nie je mu energeticky príjemná, nenosí nič v danej farbe, žiadne oblečenie ani doplnky, tiež to niečo znamená, po prípade ak niekto nemá rád zelenú farbu a v danej farbe nič nenosí, či to tiež s niečím súvisí. No, farby sú prepojené s vašim zdravím. Takže keď chcete vedieť plus minus, ako ste na tom zdravotne, otvorte si skriňu, pozrite, aké tie farby tam prevažujú a viete, že ten element je najslabší. A takisto... Keď som vojak napríklad, alebo policajt, tam mám danú farbu uniformy, tiež to niečo znamená? Ale v civile nechodíte v uniforme, že no. prídete k manželke, dobrý deň mladá slečna, prekročili ste rýchlosť na chodbe. <laughs> teraz 50 eur pokuta, no. alebo Len si iné... zoberte, že niekto, povedzme, nemá veľmi kladný vzťah k danej farbe, ktorej, ktorá je farbou uniformy a chce byť strašne policajtom, požiarníkom alebo vojakom a musí danú farbu nosiť. Áno, ale vždy pod tým, e, čo je podstatné, že vždy, keď sa človek vyzlečie, tak spodné prádlo, alebo ponožky, alebo iné veci ak doľaďuje... nechodí na ostro, áno, ak nechodí. Áno, necho, nechodí na... alebo nemá zelený list tam nejaký vojak. <laughs> Figu. Áno, áno, áno. No, niektoré ženy hovoria, že hej, figa tam je, ale... <laughs> Borová. <laughs> Takže reálne my to vždy nejako dolaďujeme. Napríklad chlapov môžete identifikovať podľa hodiniek, lebo hodinky sú vec, ktorú najčastejšie nosíte, alebo podľa doplnkov, že okuliare si nejaké vyberiem a vždy si vyberáte podľa toho, ktoré tie orgány sú najslabšie. No a otázka, aby sme zodpovedali, že keď vám niektorá farba vadí, a že je vám až nepríjemná, tak takisto je to signál, že ten orgán nie je v pohode. Lebo ak máte v poriadku srdcovo systém, ako napríklad ja, tak ja nemám, ni, mám jednu červenú bundu a jedno červené tričko, čo som vyhral uh mhm. -huh. a keď som, keď som bol na vojne od granátom a to som dostal taký dres futbalový, tak ho mám. A že kam, keď si po... ďaleko ste hodili granát? No najviac. Najviac. A koľko máte rekord? Uh, to už si nepamätám, ale tam normálne boli vojaci, chlapi, mm. aj takí, tak boli v šoku, ale zase prečo som hodil najviac, lebo ja som ako dieťa trénoval. My sme mali aj, ako deti sme hádzali loptičku na bytovku a na bytovke ste mali poschodia, takže sme vždy rátali, mhm. že Kto na ktoré najvyššie, poschodia... No? Áno, kto vyhodí najvyššie. Mm. Takže a ja tým, že mám pohybovú pamäť, tak ja som vždy vedel získať techniku a keby som mal trénera ako som ja, tak ja úplne ľavou zadnou by bol som mňa olimpijský víťaz. No chlapci väčšinou som... skúšali cikať čo najvyššie. Aj, <laughs> aj, no, ale neviem, či vyčúrate na tretie poschode. To si tak z prchu urobíte maximálne z toho. To nedal nikto, určite. Áno, áno, áno. No, takže keď sa vrátime k tomu, že ak niektoré farby, ako ja napríklad mám červenú a mám ju minimálne a nosím to aj minimálne, ale mne červená nevadí. Ak vám vadí, tak ten srdcovo systém nie je v pohode. Čiže to sú presne signály, ako teraz. Bude jar, a keď sa na jar veľmi, veľmi tešíte, tak tá pečen so žočníkom je slabšia. Ak vám vadia zelené farby, že bože, toto je všetko zase zelené, tak tiež máte problém pečen žočník. Čiže ideálne je, že jar si užijem, ale nie som moc rozklepaný z toho, že no konečne jar a super a pozri teraz, aké to pekné zelené. Ale berete to tak, že jej jar super, jej niekto nosí biele, niekto nosí hnedé, ale nehovorím, bože, to je hrozná farba, toto si ako môže niekto na sebe obliec. Čiže keď tam je taký veľký odpor, tak je to tiež signál, že tie orgány sú není až tak prepojené. Dobre, tak prejdeme k ďalšiemu mailu, ten je zase od Kataríny. Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť o radu ohľadom zlatého stafilokoka a streptokoka v oku, že čo by mohlo pomôcť na odstránenie, nakoľko sú tieto baktérie rezistentné na všetky kvapky a masti, ktoré mi boli predpísané. Viem, že ste spomínali, že na stafilokoka a streptokoky je účinné napríklad koloidné striebro. Ako by sa ale malo aplikovať v prípade, ak sú tieto baktérie v oku? Potierať to okolo oka, kvapnúť do oka alebo užiť vnútorne. A tiež by som sa chcela opýtať, aký je rozdiel v účinkoch koloidného striebra a koloidného zlata. No, striebro zaberá na všetky koky, okrem ty koky, tak na to nezaberá. <laughs> Ale na všetky ostatné koky, čiže stafilokoky, streptokoky zaberá. Keď je to v oku, tak normálne si viete kvapkať do oka koloidné striebro, a, čo ja viem, ráno, na obed, večer, len tam opatrne, že teraz už začínajú byť také slnečné dni, Takže ideálne by to bolo, že ráno sa zobudím, kvapnem si, som ešte hodinku, dve doma a nie, na obed napríklad som niekde v kancelárii, ale nie, že kvapnem si do oka, teraz idem vonku a svieti slnko. Takže to striebro by nemalo prichádzať do styku so slnečným svetlom. Samozrejme to striebro sa v tom oku strebáva, že to nie je, že teraz mám oko zaliaté striebrom, a, a teraz ja nemôžem ísť vonku, že nič také divoké sa neudeje, aby sa človek neobával. Len, aby ten účinok toho striebra bol čo najefektívnejší. No a večer samozrejme idem spať, pred spaním si kvapnem do oka. No a keď je to dlhodobý proces, tak určite by som odporúčal to aj vnútorne, čiže to dávkovanie dám si o 18 o 20. a o 22. polievkovú lyžicu, aby to bolo aj zvonku, aj znútra, lebo zase keď tie stafilokoky alebo strep, streptokoky sa dostali do oka, tak oči súvisia s pečenou, takže niečo, buď stres napätie vo vašom tele sa deje a telíčko len vás upozorňuje na to, že treba, aby prišla k tomu zmena. Hmm. No, zmena na nás čaká už o pár dní, Jednak už sa nám zima snáď blíži ku koncu, aj keď ešte máme necelý mesiac mať pred sebou, lebo ten prvý jarný deň je až 21. marcový, oficiálne teda, zvyčajne. E, zmena sa ale bude týkať aj tejto relácie, lebo v pondelok večer už by sme mali mať zase na programe tú XXL verziu o dátumoch. No a teda budeme mať možnosť rozoberať aj takéto maily. A tak by to možno takto na záver, nemusíme to dnes veľmi naťahovať, e, možno ešte mohlo byť aj o tom, čo by si mal poslucháč s e, blížiacou sa jarou uvedomiť, čo zanechať z zime a čo napríklad riešiť v príchode alebo počas príchodu tej jarnej doby. No jar je veľmi silný nástroj na detox, takže e, v podstate my cez zimu sme jedli ťažké, tučné, slané jedla, lebo to telo potrebovalo prežiť zimu, takže ono prirodzene sa preklopí do takého zimného medvedieho režimu, že snaží sa nabalovať viacej tukov a to je zase úled ľudí, že v zime, keď je chladno, ja jem šaláty, aby som bol zdravý, no to nie je dobrá voľba. Vy spotrebujete ďaleko viac energie nad to. Lebo potom príde sa... tá legendárna jarná únava. Áno, čiže ak som v zime jedol hlúposti, tak keď príde jar, lebo jar príde so svojou silou, začne všetko púčať, začne sa rozvíjať, začne zelenieť, a ak ja cítim, že som strašne unavený, tak to znamená, že to telo ste preťažili. No a každý múdry človek robí na jar a na jeseň očistu. Takže ideálne je robiť si očisty na jar, na jeseň a samozrejme v priebehu roka, lebo aj doma upratujete niekoľkokrát, a každý deň riady minimálne po sebe, robíte minimálne raz do týždňa poriadok ale <clears throat> čo je zaujímavé, že my ľudia, a my keď robíme očistu podľa piatich elementov aj na jar, aj na jeseň, taký detoxikačný pobyt, tak čo je zaujímavé, že väčšina ľudí, alebo niektorí prídu a povedia, ja to robím prvýkrát v živote, ja vrem, a koľko máte rokov? Už 45 alebo 40? Vy ste 40 rokov u seba neupratovali, tak ja sa nečudujem, že sa tak cítite. Že ja sa nečudujem, že vaša mysel je taká pomalá. Ja sa vôbec nečudujem, že máte také vzťahy, aké máte, keď vaše telo je celé zanesené, zahádzané. A my si myslíme, že samo a sato, to je ako keby ste doma povedali, že samo a sato sa povysáva. No a na jar budeme mať najsilnejšiu a najúčinnejšiu potravinu a to je medvedí cesnak, takže teším sa, lebo No, ja jar prežívam tak, že ako náhle začne raz medvedí cesnak, tak minimálne dva mesiace na tom frčím. Čiže samozrejme počas dňa v práci nie je medvedí cesnak alebo ráno na raňajky, keď mám klientov, aby som tu... Áno, a... dobré ráno. Áno, áno, to je, to je posilnenie imunity. A, ale a, vždy večer si ho dávam, to znamená, niekto povie zase cesnak na večer nie je dobrý. To je na vás e, problém, ako kedy ho jete, ale ja tú silu prírody využívam, čiže ja si nazberám medvedí cesnak a pravidelne ho na večeru papám. Keď je víkend, tak to mám raňajky, obed, večera a využijem tú silu prírody, takže aj vy môžete využiť, lebo medvedí cesnak je neuveriteľne silný, čo sa týka e, čistenia krvi čo sa týka detoxikácie pečene, čo sa týka podpory hrubého čreva, čo tým, že je zelený, tak je protizápalový, takže má obrovskú silu na organizmus. A kto je múdry, využije jeho silu. A kto má problém s cesnakom, lebo má nízky krvný tlak, tak je to len záležitosť toho, že konzumuje veľa sladkosti a tým pádom a nedokáže toho cesnaku toľko popapať, no tak si ho môžete blanžírovať a nejakým spôsobom upraviť. Tak, blanžírujte, aby vám bolo blanženo. A prípadne, ak máte nejaké otázky, tak a chcete sa obrátiť práve na nás, ideálny bude čas práve ten 2. marcový večer roku 2026, keď sa opäť prihlásime už aj s Myškom ako asistentkou na diálku a budeme riešiť dátumovky. Pán Planeta, Ďakujem pre dnešok. Pár slov na záver hrejivých jarných. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne poslucháčom za to, že uh, kladiete otázky, že tie informácie, ktoré vám podsunieme, alebo a ktoré možno témy rozobereme, že u vás trošku zarezonujú, u niekoho trošku viac, u niekoho trošku menej. A myslíte na to, že vy ste zodpovední za svoj život, vy ste zodpovední za kvalitu svojho života. No a uzavrem to mojim obľúbaným sloganom, ktorý budem asi celý život rozprávať a to je, že zdravý človek má tisíc prianí a chorý má iba jedno a my sme vstúpili do ohnivého roka, lebo máme ohnivého konia. A väčšina ľudí, ktorí nebudú chcieť sa posunúť, nebudem chcieť urobiť zmenu, lebo mne vyhovuje moja práca, lebo ja sa tu nenarobím, alebo také, ale síce nie je to moja šalka kávy, alebo ja mám relatívne dobrý vzťah, ale síce to až tak nefunguje, alebo ja som relatívne zdravý, okrem toho, že mám senu nadchu a trošku klby ma a také. Čiže a ľudia, ktorí sa v tom nebudú chcieť posunúť, tak ten ohnivý kôň to bude hýbať, lebo to je divoký ohnivý rok, takže budú sa diať zaujímavé veci a hlavne u ľudí, ktorí chcú sedieť na kresielku a zohrievať si e, svoju rytku na takom teplom miestečku, <laughs> tak to bude rezonovať s nimi. Takže preto každému držím palce na procese svojej transformácie, lebo my každý rok by sme mali byť lepší a, a, a príjemnejší ľudia. Takže keď chcete vedieť, ako na tom ste, pýtajte sa svojho, svojich blízkych, svojho okolia. Som lepší človek? Ako ma vnímate? Deti, manžel, priatelia? A na základe toho budete vedieť, že či vaša cesta je rozvojová alebo tá deštrukčná. Takže verím tomu, že tajomstva zdravia vám pomáhajú otvárať dvere rozvoja a tešíme sa, že niektorí kráčate s nami. Takže prajem pekný deň a budeme sa počuť večer. Áno, a nezabúdajme, že v zdravom tele zdravý puch, e, teda duch. Áno. <laughs> Do počutia. Do počutia.